بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم يبعثون أما بعد draga braćo muslimani dragi Allahovi gosti hađije oporučujem vam postaje on vjeru Allaha Đalešanu jer njome rob postaje mu'min i njome postaje dužan i sa njome Allah dželle šanu prima njegova djela koja moraju biti onakva kako ih je propisao i obavezao robove Allah dželle šanu praksom i uputom njegova poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Vidjeli ste od kad smo se počeli približavati zemlji dva harama vidjeli ste kako su granice krcate mnoštvo vas je odmah upozorilo na veličinu ovoga ummeta vidjeli ste da muslimana ima mnogo. A onda kad ste došli u Medinu, pomislili ste da je došlo pola svijeta. Možda ste u Mekki već rekli niko živ nije ostao. A kažemo, ostalo je puno više nego je došlo od muslimana, a na ovoj zemaljskoj kugli ima puno i oni koji ne ispovjedaju Allahu Đerlašanu u vjeru sa kojom je on zadovoljan. Kad ste gledali to mnoštvo u haramu i cijelom u haramu, u mesridu haramu i u cijelom haramu, u cijeloj meki. Vidjeli ste da na muslimanima ne, ne fali broj. Ali, zbog svega što patimo kao muslimani, saglasni smo da nam nešto fali. A broj nije sigurno. Trebamo ulagati trud da muslimana bude još više. Ali broja imamo već sada, ali smo dužni svakom stvorenju Allahovom dželašanu između insana ponuditi vjeru. Ali smo dužni popravljati muslimane. Šta fali među tim muslimanima? Rekao je čovjek kada je vidio ljude u haramu, Koliko je puno muslimana, a kako je nejak islam. Ma aksaru muslimina, oma ad'afu islam. إسلام نيمة زاميرك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سابية إستنا Sav je prav kao strijela. Da li ga kao takog pazimo i njegujemo i čuvamo? Dok niko od drugih naroda ne ima ni približnu vjeru. Ali svi čuvaju ono što imaju. I čak nama nude. Kršćani imaju kršćanstvo. I ne daju ga, i brižno ga čuvaju i ljubomorno njeguju i gaje. Budisti židovi, pa i ateisti čuvaju svoje običaje. Ne žele da se vjera pojavi među njih. Žele je kufur. Šta treba onda nama muslimanima? Treba nam pobogu čista vjera. od koje odstupanja vidimo i među hađijama koji su izbor ovog umeta. Jer vi znate da ima naših sela iz koje nije krenuo jedan hađija. Pa iz jednog je krenuo jedan, iz drugog pet. Iz svakog mjesta najviše je da opet na prste mogu stati. Znači onaj ko se pokrenuo iz naših mjesta, ne samo iz naše Bosne, nego iz bilo kog svijeta, eh, dijela islamskog svijeta, To je najbolje među muslimanima. Ali ćemo primijetiti suprotnosti od ispravnog vjerovanja, ispravnog tevhida. Ako pogledamo na ibadete, još više ćemo primijetiti i malo koga ćemo naći da je u ibadetu na stazi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A ako nije u odnosu naspram svomu gospodaru, gdje ga je svak pustio da slobodno ispoljava ibadet na stazi Resula, alaihi salatu wasalam, manje su prilike da u svom društvenom i svom političkom životu mjeri se sa mjerilima Islama. A samo sa tim mjerilima naši će Allaha Želešanovu za pomagača. I samo kada takav bude Allah Želešanovu neće drugima dati vlasti nad njima. Krenuli smo, vidimo, težnju muslimana ka islamu. Vidimo i ovdje na hađu. koje prije hađu oboljao, može primijetiti razlike. Muslimani su sve iskreniji. Sve ustrajniji svi hoće hajr. Možda bi se nekim skupinama samo moglo zamjeriti da dolaze na hađ sa interesom. Da poporade ko je šta u našem umetu. Odnosno u ehli sunnetu u džemaatu. A izuzev njih, svi muslimani su došli sa najljepšim nijetom. Kad hoće hajr, na koga onda pada dužnost da sa njima poradi? To je na onima koji poznaju ispravno vjerovanje akiret, islama ili akidet ahli sunnata wal džemaata i koji poznaju sunnat Resula sallallahu alaihi wa sallam koji poznaju dobro na osnovu i temelju dokaza šta je naređeno a šta je zabrajeno u islamu jer i naređeno i zabrajeno spada u ibadet kad je krenuo tako umet, što pod Čekićem katastrofa koje se na njega spuštaju, ne u svakoj deceniji, nego u svakoj godini po nekoliko puta, muslimani traže zaštitnika, ali drugi im neće da pružiti zaštitnika, on taj koji napada. Uviđaju muslimani da moraju sami biti sebi zaštitnici. A to su davno zaboravili da to tako treba, da to tako može. Ali kako su ovi udarci učestali i kako je nada ovakaj život kakvog smo navikli, sve tanja uviđaju da moraju da osnaže sami sebe i konsoliduju svoje redove. Zato neophodno je i prva naša potreba jeste ispravno šarijatsko znanje koje će u duše naših masa koje su zaista brojne po svijetu uliti ispravno vjerovanje gdje više širk neće moći zaći. Jer je iman slađi, jer je iman ljepši, jer je za čovjeka ponosniji, oslobađa ga svakog zla. A zatim i uputiti na temelju dokaza kako sve sa čime je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam provoditi tražeći Allahu ođelešanu zadovoljstvo i što bolje mjesto kod njega. I toga ima, alhamdulillahi, rabbil alamin. Omladine ima po cijelom svijetu i u našoj domovini koja traži ispravno znanje. Hvala Allahu Đelešanu, pa ga nije nestalo i nije ga moglo nestati. Jer je Kur'an ovaj vječan. Ostaće među generacijama da iz njega uputu crpe. I sunnet Mustafa sallallahu alaihi wa sallam kao čuvar i komentator Kur'ana također je uz nas. Potrebno je znači samo naša volja i volje ima. I moje je samo da postaknem na taj prvi farz. Onaj ko je dobar, znajte da je poslije zahvali Allahu Đalešanuhu dobar zahvaljujući ilmu kog ima. Ispravnom ilmu koga ima. I trebamo ga sve više. A oni ko ima to fali, fali im ilum. Zatim, radimo u svojim mjestima da imaju gdje raditi ti koji traže ilum neka ima mesđida na svakom koraku da promijenimo izgled našeg društva mi uočimo kada dođemo u neke sredine poput Saudijske Arabije poput Kuvajta poput Emirata vidimo na svakom koraku insan može naučiti klanjati namaz da može biti ponosan što je musliman i žena pokrivena i mumin odjeven sunnetom moramo raditi da tako izgleda i naliči i naše društvo naše bosansko društvo. U tome nas prate i naša braća Albanci, i naša braća Sanđakle, i naša braća Makedonci, i naša braća Kosovari. U tome nas prate svi muslimani svijeta. I znajte dokle god oklijevaju u tome, bit ćemo kakvi jesmo. Ako ikad muslimani, makar za hiljadu godina, nije te hajr i nije te uspjeh i uspon, morat će se vratiti stopama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ne vrijede prizne prazne i šuplje priče one samo zadržavaju. Ali istinska preobrazba, istinska reforma i popravak, kao što kaže Ulema, a uzela je od imama Malika, neće uspjeti kraj ovog umeta, osim sa onim sa čime je uspio početak ovoga umeta. Svako od nas je zadovoljan da njegova vjera liči bilo kom, vjeri bilo kog rasaba i da njegov ibadat liči ibadatu i namazu ili bilo kom drugom ibadatu, bilo kom rashaba. Ako nam smije pored toga kazati da je neko zadovoljan da mu bude vjera fulana i fulana iz Afrike ili fulana i fulana iz Turske ili Sirije iz tog iz tog vijeka ni on sam nije siguran zato vraćanje na staze našega selefa vraća nas putem prave vjere. Vjere gdje nam jedno djelo neće propasti malo, bilo ili veliko. Tajno ili javno. I još bi skrenuo na veličinu ovoga dana. Ovog dana koji je vrh šatora hađa. Rekao Resul sallallahu alaihi wasallam Al hađu arafa Al hađu arafa hađ je Arafat, hađ ovaj dan, ko zaobađe ovaj dan, ne imamo hađa. Ova je hađ uz tavaful i fabu, rukn hađa, bez kog nema hađa. Zatim je rekao kako da iskoristimo i u čemu da iskoristimo ovaj dan. Kada je kazao, salatu wassalam, Hajru du'a i du'a u Arafe. Najbolja dova robu koju uputiti može. Na jednom mjestu i u vremenu jeste dova Arafata. A najbolje što sam kazao ja i poslanici prije mene. Je la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Zato govorimo i ovaj zikr. Jer ako je najbolji poslanicima među njima Muhammed alaih salatu wasalam, najbolji je i nama, mako među nama bio. Na ovom danu mnogo ko nas je ispraćao na ovaj put. I ostavio nam uvasijet. Naša nera, naša majka, žena naša, s kojom postelju dijelimo. Naše dijete za čiju se budućnost bojimo bilo njegov život, bilo njegovu faku, a najviše treba da nas brine njegov odgoj i njegova vjera. Gdje će on biti od islama? I svakoga baba, kao što kaže brat iz suđenog šatora u svome obraćanju, sjetimo se braće naše u svijetu. Kad ćemo se nadati i za kad ćemo ostaviti dovu njima? Ako ih se ne sjetimo ovoga dana, svugdje naše braće koja trpe unište, uništenja i agresije, istrebljenja, torture, braće naše koja zbog vjere ne smiju da hodaju po zemlji kao što mufsidi po njoj hodaju, koja ne mogu da vide svoje najmilije, kojima sloboda uskraćena samo što govore gospodar naš je Allah. Sjetimo ih se, odužimo se, možda je njihova današnjost naša sutrašnjost a svakom bi od nas bilo krivo kada u tegobi ga se nesete njegova braća. Pa ne na Arafatu kad su maksu ostavili sve poslove i došli da čine, a tamo vidite nema puno ibadeta. Allah Đelešanu u nas ne duži nikakvim sunnetima. I nas ni potpunim fardovima skratio je. Pa ne duži nas ni da fardove skraćene premjestimo u njihova vremena, nego da ih spojimo. Da nam ostane vremena za tu dovu zbog koje smo prešli toliko vremena. Toliko prostor je potrošio toliko vremena i dali toliko napora i sredstava. Zato neka svak bude muđtehid do krajnjih granica. Neka svak uloži trud do krajnjih granica. Da do dovam Allahu baraka wa ta'ala. A Allah odaziva se dovi svakog iskrenog roba. A ako se sastanu dva, priče je da im se odazove. Ako ih se sastane pet, priče je nego dvojici deset priče nego petorici i što je broj veći, a nema većeg broja nego ovdje. Na mini nismo svi bili, jer ima ih koji ne izlaze jer je sunnet. Nećemo biti ni poslije. Ali na Arefat mora svak jer je hađ Arafa. Pa na ovoj skupini, na ovom broju koji Allahu Đelešanu odiže ruke, naredite da se uzvišeni odazove. Pa se sjetite svakoga po imenu, mrtvog svoga koji vam je drag, živog svoga, kog volite i svaku potrebu koju imate iznesite je Allahu Đalešanu ovdje zatim mijenjajte i badete kada vam dova dodije i vidite gaflet da vas nema hvata, uzmite Kur'an pa kada vam bude dosta Kur'ana počinjete tvrda srca da ga učite promijenite u zikr posavjetujte se, upitajte nešto nekog od braće, da, vas, da vam ona pomene neki ajet ili, ili neku meselu kojom će vas odmoriti i tako činite i džtihad, pa će vam trud biti zahvalan. Jer za koji trenutak bit će arefat za nas, pa ćemo se kajati. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da se ne kajemo za svoj život i propuste u njemu, nego da se radujemo trudu kog smo uložili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da naši obredi budu potpuni da budu radi njegova lica, njegova zadovoljstva i nagrade. I molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane cijelog svijeta, da na pravi put izađu, da budu postojani čvrsti i da znavzmu mjesto koje im je gospodar milostivi odredio na ovom svijetu. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ne ostane niko od nas i niko naš, a da mu ne oprosti, da mu milost ne ukaže i uputu i da mu on bude čuvar i pomagač dok ne dođe do mjesta koje je najbolje jer ga je najznaniji odabrao svojim robovima. Ja bi toliko, a da ostatak dana iskoristimo jer vrijeme će brzo teći. Jazakumullahu khair. Rekao ove riječi, Allaha Đalešanu molim za oprost meni, molite ga i vi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagradu za hađil mabrur kada kaže nema hađul mabruru nagrade od Allaha Đelešanu osim džennet ili kada kaže ko obavi hađ ali ne učini one tri zabranjene stvari koje uzvišeni kaže kada kaže fa men farada minkum ul hađa fela rafasa wala fusuka wala jidala fil hađ ko od vas stupi u hađ ko od vas odluči i krene na hađ nema refesa sve što se tiče od muškarca prema ženi i obratno na hađu nema. Ni u mislima, ni u govoru, ni u praksi. Niti ima grijeha nikakvog od gibeta i drugog. Niti ima rasprave koja će zaboraviti hađije da su na hađu. A ukoliko je rasprava u cilju objašnjavanja istine i dolaska do istine nakon što se pojavila šuba, onda je to rasprava koja je možda vađiv ili mustehab, zavisi koliko je potrebno to znanje i ta istina da se iskristališe. Ili kaže ko obavi hađ, a ne učini jednu od ovog troje. Niti pomisli muškarac na žene ili žene na muškarce. Ne učini ništa od fiska, od grijeha što je poznato da Islam brani. Niti se raspravlja i svađa. Mada smo vidjeli da gužve i hađ i miješanje ljudi koji su daleki i nepoznati jedni drugima pa čak i bliži često uđu u raspravu i dođe do svađe, pa dođe i do mržnje i do prekidanja govora. Vratit će se od grijeha čist kao na dan kad ga je majka rodila. Niko od nas, za razliku od kršćana koji tvrde da se čovjek rodi sa, sa grijehom, mi i Allah Đalešanuhu nam kaže da kada se rodimo i sve dok ne postanemo punoljetni, nemamo nikakva grijeha dok ne postanemo zaduženi šerijatom, dok ne počnemo da zarađivamo. taj hađ koji je obaveza za ženu i težak, ali Allah Đelešanu je nije poštedio ti muka i naredio je da dođe jednako kao muškarac, ima u sebi krupnije i sitnije obaveze. Od najkrupnijih obaveza hađa jeste današnji dan vukuf stajanja na Arafatu. Onaj ko ne dođe na Arafat i nestane neke trenutke na njemu, nema hađa. I dužan je da uradi kasnije sve što radi hađija s tim da što prije može nadoknadi hađ. Obavi kada za hađ. Zato kaže poslanik alaihi salatu wasalam da je hađ arefat. Kada dođemo na arefat vidimo da ne imamo puno dužnosti. Klanjamo svega dva namaza na arefatu i to spojena i skraćena. Zato ostavljamo da se Allahu Đelešanuhu obratimo dolama na ovome velikome danu, na ovome velikome skupu pod suncem, čekajući njegov zalazak. Pa kaže, alaihi salatu wasalam, najbolja dova je dova Arafata. Najbolja dova dova Arafata. Zato iskoristimo ovaj dan u dolama. Vi ste žene ili majke, žene možda imaju sa muževima i sa djecom problema za kojima se nemaju kome obratiti osim Allahu Đalašanuhu ili majke sa djecom i sa nevjestama imaju problema ili opet sa svojim muževima pa neka te probleme Allahu Đalašanuhu ovdje najiskrenije iznesu i zatraže od Allaha Đalašanuhu rješenje nadati je se Allah je svemoćan da im usliši dovu također sjetite se svih koji su vam oporučili da ih spomenete na ovom danu Ukoliko nešto propustimo na Arafatu, imamo još dva ili tri dana, a čak i muzdelifu, na mini, da tamo ponavljamo dove ili upotpunjavamo, jer znamo kao ljudi da ćemo uvijek napraviti propusta. Pa sjetimo se i naši dragi mrtvi, nena i deda, braće poginule, umrli od rodbine, um, umrli od prijatelja, i sjetimo se svih muslimana i njihovih problema, a sjetimo se najviše sebe i sjetimo se dugog puta koji nas čeka poslije smrti. Pa tražimo od Allaha tebara kao ta'ala da nas uputi na življenje i pokoravanje njemu kako bi mogli u kaburu biti rahat. Pa tražimo od Allaha tebara kao ta'ala da nas uputi na življenje i pokoravanje njemu kako bi mogli u kaburu biti rahat i uživati i kako bi na sudnji dan mogli biti proživljeni smireni i kako bi mogli bezbjedno i brzo preći sirat šupriju i biti sačuvani džehennema uzvišeni kaže فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ako bude sačuvan vatre i uveden u džennet da je uspio i pobjedio a dunjalum znajte i njegova, njegove slasti i njegove dobrote nisu ništa drugo nego naslade koje vas obmanjuju. Obmanjuju vas da zaboravite Allaha Đalešanu i stvarne, i stvarne naslade vječne. One sestre koje su pretekle duge u znanju, pogotovo u poznavanju ibadeta i tevhida, zatim propisa hađa, neka budu pri ruci sestrama i trebale su od prije i nadam se da jesu od ovog dana do smrkavanja jer je on najvažniji jer je on kruna i vrhunac hađa. Prije njega smo se penjali do ovog dana, a poslije njega se spuštamo da izlazimo iz hađskih obreda. Zato ovdje smo Allahu Đalešanu najbliže u ovom velikom skupu, a to je skup veći Allah Đalešanu im se prije odaziva. Pa neka budu sestrama pri uputi da im nađu kakvu knjigu iz koje će dobiti, da im pouče dovama, da im objasne s čime i kako dobiti i da im objasnjavaju druge propise ili da preko svojih muževa ukoliko nisu one kadre daju rješenje za pitanja i probleme s kojima se suočavaju sve hađenice. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da iskoristimo ovaj dan i ovaj hađ i da nam hađ bude mebrur i da se posle njega vratimo čisti od grijeha kako smo rođeni čisti od njih. Molim ga subhanahu wa ta'ala zajednički da oprosti nama i oprosti svakom našem koga se možemo sjetiti i koga zaboravimo i da da svako dobro muslimanima ovog i onog svijeta.